Suratul A'la imeteremka maka Sura hii imeanza kwa kumtakasa huyo aliyeumba vitu vyote na akavifanya vyote sawa kwa kuvishughulikia na akakadiria kila kitu kwa kinavyosilihi basi akakiongoza akifikirie hivyo na akaotesha malisho ya wanyama na halafu akayafanya makavu yaliyoingia weusi kisha aya zikatoa habari kwamba Mwenyezi Mungu atamsomesha mtume wake Qur'an naye ataihifadhi wala hatosahau chochote katika hivyo ila apende Mwenyezi Mungu na atamsahilishia kwa wepesi kisha sura inamwamrisha mtume akumbushe kwa Qur'an apate kukumbuka mwenye kuogopa na ajitenge na ukumbusho huo mwovu atakayeingia kwenye moto mkubwa na aya zimetilia mkazo kwamba uokovu ni wa mwenye kujisafisha na akalikumbuka jina la Mola wake mlezi na kasali na sura imehitimisha kwa kubaini kwamba yaliyokuja humu yamethibiti katika vitabu vya zamani vitabu vya Ibrahim na Musa Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sabbih isma rabbikal a'la, litakasi jina la Mola wako mlezi aliye juu kabisa. Alladhi khalaqa fasawwa aliyeumba na akaweka sawa walladhi qaddara fahada na ambaye amekadiria na akaongoa walladhi akhraja almar'a na aliyeotesha malisho faja'alahu ghuthaan ahwa kisha akayafanya makavu meusi sanuqri'uka fala tan tansa Tutakusomesha wala hutasahau Illa ma sha Allah Innahu al jahra wa ma yakhfa Ila akipenda Mwenyezi Mungu hakika yeye anayajua yaliyo dhahiri na aliyofichikana wanuyassiruka lilyusra na tutakusahilishia yawe mepesi fadhakkir in nafaati dhikra basi kumbusha kama kukumbusha kunafaa sayadhakkaru man yakhsha atakumbuka mwenye kuogopa wayatajannabuha alashqa na atajitenga mbali nayo mpotovu alladhi yasla an-nar al-kubra ambaye atauingia moto mkubwa thumma la yamutu fiha wala yahya tena humo hatakufa wala hawi hai qad aflaha man tazakka hakika amekwisha fanikiwa aliyejitakasa wa dhakara isma rabbih fasalla na akakumbuka jina la Mola wake mlezi na akasali bal tu'thiruna alhayata ad-dunya lakini nyinyi mna khiari maisha ya dunia wal akhiratu khairun wa abqa na akhera ni bora na yenye kudumu zaidi inna hadha la fi suhufi alula hakika haya yamo katika vitabu vya mwanzo suhufi ibrahima wa musa vitabu vya ibrahimu na musa